Ba, horret, <laughs> hortik, eh, sorpresatiki bat izan da. Uh, eh, ala ere, aurten deia aldi bat uh, izan gira elgarrekin, uh, angebuko lehiaketan, pilotarienak lehiaketan, kasik sei urtez ginela elgarrekin ari, eta hor, uh, iru irabetez bi aldiz, beraz, uh, bat, baina bon ba, pozik, eh, la peio uh, aurrean, uh, Ben, pentsatzen dut aurrerari onena dela matxo hospitalekin eta eta ara, hozik eh, berarekin behiz ere eh, behiz ere eh, taldea osatzea, guai beharko dugu be, hor izan kirolaren aldetik eta eta, ara, eta gure maila atxikitzea. Hala ere, e, izaitia haintzinlari on bat gibeleko on batekin kasik biako berenak, zailtasun bat emaiten du, presio bat gehiago zuentzat? Ba, bada, presotiki bat, zeren, bada, eh, zat eta publikoaren zat, eh, kasik ez dugu eh, galtzea, eta olako e, baldintzetan jokatzen duzulaik, batzutan pentsatzen duzu hori e, jokatu baino, eta hor da lanbierotasuna, eta gure lana izan beharko da, be, gure jokoari buruz kontzentratua izaitea, ez e, emaitzari buruz, baina uh, pentsatu zer egin behar dugun, nola egin behar dugun gauzak uh, ala, ongi ibiltzeko kantxan eta eta tantoak eh, horreiteko. Angelun, ala ere, zailtasun hori geinditu zinuten, zaila izan zen, elgarrikin jokatzea? Ba, ala ere, um, Angelun, uh, ginuen gure bat eta besteak, ez dut uste gure maila oberenetan jokatu ginuela, um, pixka bat, ala, gure gure, eh, gure artean eh, reper batzuk berriz atseman, eta baina nor, eh, uste dut azkeneko entrenamenduetan, gehiago, uh, gehiago obekio ari eta, eta pentsatzen dut uh, obekio izanen girela. Partida bat ez asekunan irabazia intzinetik, baina bon, favorito garbiak ziztela hor eta Iparen kontra, ados Bueno, favorituak gira, eh, ez da, ara, ez da dudaik eh, behar da ere asumitu olako gauzak, baina esaditen duzun bezala, eh, ara, ez da pentsatu behar partida hori irabazi dela jokatu haintzien, partidak jokatzen dira beti, eta gu beharko dugu, gure jokoan konzentratua izatea, jaz izan zen sorpresatik bat, eh, ez dut pentsatzen Eh, jendeak pentsatuko zela zutela eh, lanber eta eta darmandraiak irabaziko zutela master da eta Ola izan zen, beraz eh, batzutan batzutan izaiten aldira sorkisa batzuk eta gazteak bai ipar eta bai darmandrai hor dira be, gauzak uh, bultzatzeko duela sortzi urte peiorekin diminataman hauean gure lehen master da irabazi ginuen barretxat arrekman diren kontra haiek uh, Frantziako txapeldunak izan ziren uh, aski erreski uh, bi hilabeta itzien edo hilo hilabeta entzien eta sorpresa egin ginoen, beraz uh, behar da beti um, aurkariak uh, uh, begiratu eta, eta ba, pilotari bizitioenak gira bat eta besteak, uh, oai uh, ikusiko dugu kentxan nola basten den. Eh, zenbat uh, Masters lehiak eta baiunan irabazi duzu? Pezpeiorekin bat dula sortzi urte eta geroztik? Edo zin ere, behar Beste bat, uh, bat, ospitalekin. Beste finalerdia jukatuko da hastezkenian. Hor uh, formula bera, pare azkar bat, pare haulago kakotzen artian baten kontra. Aut antolatzaileak auturi egindute hor bi pare azkar emaitia. Uh, formula hori gustuko duzu edo zuk nahiago zu lau pareak uh, pixka bat horrekatuak izan diten. Ah, bitxia da, ni, <laughs> ni uh, badira bi gauzak, uh, olako antolaketan, um, egia erran behar da ere, uh, eh, azken ekoleak lau pilotario berenak dira Matxo Hospital, Luis Sanchez eta nik, asik final guztiak egin ditugu, eta hor, uh, federakuntzak, antolatzen duena lehiak eta hori, autua egin du, entxeatzea, ikustea, uh, bi bikote eta lau pilotariek kantsa berberan uh, Masters finala dintzat. Eta uh, partida hori ba, bada eta pilo, lau pilotariak gure oberenean barin bagira, izaiten alda ere pentsatzen dut kilodaren aldetik partida oso polita. Finala? Finala barin bazen. Eta haiek pentsatzen dut horako uh, pario bat egin dutela, baina uh, dut ere, balakit pilotazareak ere uh, ez dute hainbeste gustu, gustukoa olako formulak, zeren uh, paperen gainean uh, erdi finalak uh, izaiten aldira ez horrekatuak, Eta hori problema bat da, pentsatzen dut ere problema bat dela, ni maite dut uh, lehiak eta horrekatuak, uh, nahiago ditut lehiak eta horrekatuak, pilotazare uh, bainaiz ere, uh, Oberena egintaike eh, sortzi pilotari mailakoak eta pentsatzen dut eh, gure, gure ondorio entzat eh, hortara beharko dugula lan egin eta laua aurrerari eta lau atxerari puntxakoak ukaitea eta ez ukaiteko lako debatiak. Bukatzeko finalerdiak jokatzekoak dira eta untxa pasatzen bada zuentzat finalean izan entziste. Nola zira, mementu ontan, aski ongi senditzen naiz, ala ere uh, pixkat nekatua uh, e, ateratu niz uh, azken lehiaketetan, zeren jokatu dugu, baina ala ere nire maila aski ona uh, atxeman dut uh, bai ahangoitzen, bai, uh, bai ere akitzen eta, eta azparnen, beraz, uh, Hala, segitzen dut lanean, ikusten dut, eh, hor eh, pixka bat nekatasuna neka neka Eh, sartzen dela zangoetan, baina bon, azken lehiaketa ondia da udauntan, eta gero agogiran ukanen ditugu beste lehiaketak batzu, baina pixka bat apalagoak, eta hor no, normalki behiz uh, pausatuko naiz uh, pixka. Eta trinketian, plaza lasuan lehen, leheno bezala ziste gehiagoari ez, sobera berezkoak? Ez hainbeste, ez hainbeste edo maia da, ni maite diziki plaza lasuan aritzea, uh, bola, beste giro bat emaiten du, baina egia da oso, oso guti gire da, eh, itxasuko pestentzat eh, ariko gira, uh, baina uh, aparte ez dut, ez dut plazara soko partidik. Hortan utziko zaitugu batik adukazu, xantza hona osteguneko eta Baionako master zeleiak eta arendako?